E, živim u braku već određeni broj godina i e, volim ovaj brak, volim svoga muža, stalno mi je do života s njim, ali on e, kontaktira i sa drugim ženama. Ja sam ga savjetovala, plakala, e, vi e, svađala se, molila da prestane, znači na razne načine sam pokušavala, ali uzalud, pa šta mi vi savjetujete, jer počnem da gubim sabor, a volim brak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam, rasulillah pravi put treba biti draži od krivoga. Ako podržajemo nekoga na grijeho, onda postavimo saučesnici u tome. Takva osoba, ako se ne pokaje, ne vraći Allah subhanahu wa ta'ala, Allah treba da, či s takvom osobom se ne može graditi čisti pošten brak.